Sljedeće pitanje vezano za zikr posle namaza, odnosno e, tekbir, te, tehmir i hm, tehlil. E, selam vama u studiju. Pitanje u vezi zikrenja na prste. Je li vjerodostojno da će nam prsti svijetliti na onom svijetu i koje je pravo značenje? Misli se na samo odbrojavanje 33 puta. Subhanallah. Vjerodostojno, ali se to selam tesbih nakon fardova činio na prstima desne ruke i da će svaki organ svjedočiti i da će znači šta je čovjek činio i da će uh, tragovi abdeste i slično na licima znači pokazivati se ima predaje koji govore o tome slavljenje Allaha subhanahu wa ta'ala znači naši organi će biti svjedokom za ono što smo činili zemlja će progovoriti a znači ono što je sigurno jeste da je praksa Muhammeda alaihi sallam bila da, da je činio te spi prstima desne ruke